sea lo que Dios quiera. Una mirada basta para saber que tan vacío estás por dentro. Gente que cambia toda una vida por tan solo un momento. Una ave negra puede ser blanca si tan solo pudieras ver un poco más adentro. Un poco que cuando está para ti, está para ti. El ritmo continúa, pero se acaba el baile. El oxígeno no llega, aún habiendo aire. A veces me pregunto quien traduce la muerte. Quien me asegura que un acróbata puede perder la vida por cosas de suerte. Suerte. Mi madre siempre me dijo, es imposible el morir algo que nunca nace. Me dijo que todo es relativo y que hasta el motor más grande del mundo, si le falta un tornillo, no funciona. No funciona, se pero nadie estuvo cuando el eco de mi baño me hizo una estrella enfrente de 30 mil personas. Nadie está para porque la gente gritando, las luces apagadas. Se enciende el escenario, se enciende y salgo yo. Es mi turno, me toca, me toca. Me siento nervioso, pero abuelo siempre me lo dijo. Carlos, enfoca. Ya yo no soy el mismo. Me he convertido en otra persona. Ahora soy Farruko, el talento del bloque. la Can, Echo, The Lab.